Në një rol, është në një rol kështu sikur është në një rol prifti duket, katolik. Edhe është një uh, film me eksorcizëm, me djallin që duhet të nxjerrë djallin. Largoje djallin. Ke vërsysh? Si ka ai? Po, Eni, është një rishtar tani, edhe meqë kishte po, një po. nxënës, një student, një djalë mm. të ri. Mhm. Po nëse. Batuta ishte, pra është Anthony Hopkins, kryqin n'dorë, duke i folur djallit i thotë Nëntor, dil nga ky korrik. Se njerëzit kanë hallet e plazhit. Ata që kanë bërë pushimet në korrik nuk u ka ecur shumë mirë. Po, u ka qelluar një nëntor brenda. po jo, më jo, thjesht nuk e nuk e kanë patur atë diellin përvëlues, kanë pas nevojë edhe për diell, edhe për shi, kështu që fresk ka po. bërë. Po, nuk besoj se kanë vuajtur shumë. Po përgjithësisht kur shkon në po. plazh, ata do të shkojnë në diell, është zgjatë jo të ditës. Ne duam verën klasike, verën klasike mesdhetare. Jamesi i gjashtë. Në vitin 1802, erdhi në jetë shkrimtari francez Alexandre Dumas. Në vitin 1847, Richard Hoe fitoi patentën për makinën e printimit. Në vitin 1911, Hiram Bingham i tretë rizbulon qytetin e humbur Machu Picchu. Në vitin 1924, u themelua Federata Botërore e Shahut në Paris. Në vitin 1965, këngëtari Bob Dylan realizoi këngën Like a Rolling Stone. Në vitin 1965, grupi The Beach Boys nxori në treg këngën me titull California Girls. Në vitin 1969, Apollo 11 së bashku me astronautët që shkuan në Hënë zbret pa probleme në Oqeanin Paqësor. Në vitin 1987, Hulda Crooks në moshën 91 vjeçare ngjitet në malin Fuji. Ajo u bë gruaja e parë më e vjetër që ngjitet në majën më të lartë të Japonisë. Në vitin 1993, 82 vjeçari Dick McDonald u martua me 81 vjeçaren Grace Sims në Kaliforni. Kjo ishte hera e dytë që ata martohen me njëri-tjetrin. Ata ishin divorcuar për 61 vite. Në vitin 1996, qyteti Tianjin në veri të Kinës vendosi një gjobë të barabartë prej 150 dollarë për çifte të cilat jetojnë së bashku pa një certifikatë martesore. Ata e quajtën këtë taksë mëkati. Në vitin 2002, Alfred Moisiu zgjidhet president i Shqipërisë. This is Club FM 100.4. Mirë. 7:11 minuta. Sa ka data sot Eri? 24 korrik. Çfarë themi ne kur është 24 korrik Altin? Iku dhe korriku. Faleminderit. Po ikën pra. Po largohet edhe ne miq të dashur mbas këtij muaji. Kemi javën e fundit. Kemi uh, po kemi edhe një javë, po mbas këtij po, muaji kemi pushim doja t'thosha. Tamam. Po. po mbas asaj jave ka edhe një javë. Java e fundit. Edhe java e fundit, edhe ne po japim dy dhurata për uh, këtë javë. Fundin e programit për këtë sezon. Që ta mbyllim me nder. Po, që do jenë dy udhëtime për në Preveza Beach Hotel, që ndodhet në Prevezë, siç e thotë emri. Po. Po. Dy çifte. Mm -hmm. Njëri çift do ta fitojë këtë dhuratë këtë të premte. Nesër pra. Nesër kur Jeri të tërheqë një emër nga shorti ynë i madh. Shorti është i lirë për gjithë ata që duan të marrin pjesë, vetëm shkruajnë dua pushime në një SMS dhe dërgojnë në 069 20 70 222. Kaq 069 20 70 222 dhe unë mendoj do jetë do jetë fantastike. Se të shkosh në shtator dhe i zgjedh vetë datat për më tepër. Mund të zgjedhësh vetë datat, po. Edhe ushqimi është i përfshirë. Kështu që tani vetëm ku ka më mirë se kaq. Po ka më mirë. Më mirë Jeri është që ti hap gojën dhe ta jep tjetri ushqimin. Ai jep tjetri. Po themi Jeri. Mos fantazo kaq shumë. Ha tjetri ushqimin. Dhe ti vetëm merr vitaminat dhe mineralet edhe Jo se bëhesh dembel. Oh, shqyje si të tjerë. Është më mirë kur proteinë. Ushqehesh vetë. Jo. E mira është që E mira është që hoteli është i mirë. Që hoteli është cilësor që vendi është i mirë, që është buzë Jonit. Mhm. Kjo më pëlqen mua. Siç e tregojnë edhe pamjet Unë kam një video në Youtube që shkoj uh, her pas here këtu edhe e shoh Këtu është uh, ku do i shkojmë Ku do i çojmë Po edhe do shkojmë se kjo është uh, Edhe tashme Po mundohesha t'i thosha të dyja në të njëjtën kohë O çfarë surprize Se edhe stafi, edhe stafi po organizon një udhëtim Kështu që Kështu që me atë rast për pushime. Do ikim Altin. Do i bëjmë të dyja. Yes. Dhe është mirë, është mirë, shkon sa mirë është. Dhe do vemi. Është fantastike. S'ka ç'do më shumë se kaq. Kështu që mund të jetë një rast për shembull për pushuesit që të pushojmë uh, pushojmë së bashku. Po. Po. Të lahemi në një pishinë. Okej, okay, do të jetë një do të jetë një uh, udhëtim pra miq të dashur çift 3 uh, 3 net 4 ditë. Dua pushime 069 20 70 222 mos harroni emrin tuaj. Është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm po. Kështu që një çift do ta fitojë nesër, pastaj një çift tjetër të premten e fundit dhe kjo është dhuratë nga ne. Meqë mbarojmë dhe fillojmë pushime. Only love can hurt like this. Është çfarë dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit. Paloma Faith miq të dashur me një baladë super do thosha unë dashurie Paloma Faith. Ah, sa vjen edhe bëhet më mirë kjo. Përmirësohet si artiste, po, cilësi e lartë tashmë po. Tamam theket. Ja dëgjojmë. I tell myself you don't mean a thing. And what we got. Got no hold on me, but when you're not Ora është tani 7 e 22 minuta e 36 sekonda. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Kujdes. Lëre të bjerë. Okej. Okay. Duket sikur do të vinte me ne, po. Shkoj larg. Në një herë kështu duket. Nëse ë uh, po kërkoj, po kërkoj për një foto mm -hmm. të një qyteti që quhet Yumen mm. në Kinë. Yumen? Yumen, Yumen, Yumen shkruhet kështu po. Yemen. Jo, nuk është Yemen. Okej. Jo, jo, ehm, na ja ku gjeta diçka, ndoshta. Dhe çfarë po, ka të veçantë? Wow, gjeta diçka. Mhm. Wow. Gjeta një foto kur qenka përmbytur. Yumeni, Yumeni mm. në një kohë të kaluar, ja, mund ta shikosh këtu. Po, oh, mbahka mend për kështu. Për gjëra jo të mira, pra. Po, pra. Oh. Nëse është në xhamat. Është një qytet në veriperëndimin e Kinës. Mhm. Mm I cili Sot në mëngjes raportohet siç po lexoj Që? është mbyllur Si qytet Tamam, po, si qytet oh. është mbyllur, tamam, si tek Si te filmat Si te murtaja Ose E ke parasysh te murtaja? Mm -hmm. Që mbyllet i gjithë qyteti aty sepse ka murtaja Dhe mm -hmm. nuk mhm. duhet që të dalë murtaja jashtë Edhe dini pse është mbyllur Ja, për shkak të Ka rënë murtaja Ka rënë murtaja Po, oh. ka rënë murtaja wow. Njëri, njëri e ka Është njëri po, murtaja, uh, murtaja e zezë, siç i thonë ndryshe. Ajo që Kamyja përshkruan. Keni parasysh? Mhm. Mm e kemi parasysh. Dhe them mos t'i ngjallim. Jo, nuk. Ato ndjesi në këtë mëngjes. Ai është libër shumë mirë. Unë e kam lexuar me shumë mendje atë librin se ai libri nuk nuk e ajo ishte prapë interesante. Shkon në detaj. Kishte kishte një humor të hollë, kishte një kështu. Po. E kupton, me ata që komedizet. Vraponin, vraponin tash se duhet të marrim 100 veta kështu t'i çojmë andej, se s'dinin ku t'i hidhnin, e ke parasysh i hidhnin ata jo dhe i përdornin dy herë arkivolet se s'dilnin, s'kishte, e kupton, edhe e merrnin arkivolin, hidhnin pastaj çonin arkivolin prapë atje se s'kishte Edhe kthehej e gjitha në një komedi e zezë. Ishte një komedi. Ka ka moment atje. Kështu që ishte dëfryes, do të them. Murtaja ka qenë Për mua pak ka qenë ka qenë dëfryes si si libër. Unë them atje ta sugjerojmë kush e lexon. Gjatë pushimit vetë. Po ta përjetë. Ja, po sigurisht, po sigurisht. Kështu që mund të jenë duke bërë qejf edhe në Yumen, mm. tani në Kinë. Po ç'na Por nga shumë- erdhi apo? Nuk dihet Nuk pra. dihet. Edhe Nga e- pisllëku. Jo, mendohet që ka qenë ka qenë një mi ose diçka, ka qenë një Oh. një gjë. Ka qenë një kështu, Po- brejtës. Përgjegjës gjithmonë. Po në fakt a, e, murtaja nuk hapet nga miu te njeriu, hapet nga pleshti që ka miu te njeriu. Po. Po. E tash unë nuk jam aq Se e, dinim. i familiarizuar me murtajën sa ç'e, je ti profesor Sulej, po Nuk e di, nuk e di, nuk e di. Kjo është ide. Nuk e kam mhm. idenë. Do të thotë duhet disinfektim pleshtash. Atëherë, le të shikojmë email. Thuhet këtu. Yumenit. Thuhet këtu që një burrë 38 vjeçar ka vdekur nga murtaja. Oh. Në Yumen, që është një qytet rreth 100 mijë veta, thotë në veriperëndim të Kinës. Mm -hmm. Thuhet tek Reuters. Ëm uh, ai e kishte marrë nga një Thotë këtu brejtës i egër i familjes së ketrave. Nga 1000. Mm. Po, rreth 151 vetë me të cilët ai ka qenë në kontakt Tam. janë në karantinë. Pra janë të mbyllur, si thua. Të izoluar. Po, të izoluar. Dihet që me një prekje po, murtaja hapet. Por asnjëri nga këta nuk ka treguar shenja të sëmundjes. Për momentin. Që do të po. do Për shkak se thuhet këtu murtaja është e trajtueshme me antibiotik, ëh, mm uh, siç ishte në rastin e këtij viktimës, mm -hmm. ai nuk mund të transmetohet nga personi në person, përveçse kur ndodh që bëhet një murtajë pneumonike. Mm -hmm. Ne u vëmë këtu kishte. Ëh, mm. uh, kështu që ca nga vëzhguesit e huaj, po thonë që Kina e ka marrë çik me Me shumë zell, domethënë duket sikur ka shkuar në ekstrem me këtë. Mbylljen e gjithë qytetit. Ka vdekur një njeri. Po dhe ai ka takuar 151 veta dhe nga këta 151 vetë që janë në karantinë bashkë, asnjëri nuk ka treguar shenja të sëmundjes dhe i gjithë qyteti qëndron i mbyllur tash. Njerëzit as dalin as hyjnë. Mm. Kështu që situata po. Kjo kam përshtypjen do ndodhë për pak kohë derisa të Mos jetë aq dramatike, mund të derisa të verifikojnë që nuk ka të tjerë me këtë po, lloj po, sëmundje. Madje madje mund të kthehet si qytet turist. Ja, ja nuk do për shkak tërheq vëmendjen e shumë të zgjidhur. Të mbyllur çfarë situata krijohet tash. Po, se tash ti të mbyllet qyteti atje. Të mbyllet qyteti apo jo? Po. Aty krijohet lloj-lloj tipash, lloj-lloj kështu që janë gjithë brenda. Për një shkrimtar të ri për shembull, do ishte. A nuk do ishte kjo një perlë? Po ti mund të shkruash një fantastike. Oh, një sekondë, se është bërë, harrova. Po mirë s'ka gjë, risier i zënë. Po jo, bash bërë. Të gjitha gjërat janë bërë dikur, do vazhdojnë të bëhen dhe në vazhdim. Po do flasim edhe për këtë. Pak më vonë. Do t'ju vë të dëgjoni një këngë pak më vonë, nga e cila këngë mm -hmm. kanë marrë aq shumë artista mm -hmm. dhe aq shumë këngë të tjera të famshme dhe të suksesshme, saqë habitesh. Duket sikur gjithë kanë shkuar te kjo këngë, kjo këngë e harruar. Mm -hmm. Edhe njëri prit një copë, e tjetri prit një copë, e tjetri prit një copë, e merr e merr e merr, dhe ajo është si pema që jep dhe jep dhe jep. E ke parasysh? Nuk mhm. shteron kurrë. Flasim pak më vonë për këtë, por gjithsesi miq të dashur, Në Yumen, Kinë, sot për sot gjërat janë në izolim në Kinë lockdown. Po. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit tani është John Legend do të këndojë You and I. Ora është 7:28. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mm -hmm. Dua t'ju tregoj një histori që është vërtet e çuditshme dhe ka tërhequr vëmendjen e mjekëve fillimisht në një vend në Indi. Mm -hmm. Bëhet fjalë për një djalë 17 vjeçar e ka emrin Ashik Gavai. Uh. Oh, Ashik Gavai. Djaloshi ka pasur probleme gjatë ushqimit kur e përtypte, ndjente që në gojën e tij diçka nuk shkonte sepse kishte dhimbje të vazhdueshme dhe këto dhimbje filluan në gojë, kishte dhimbje në gojë. Sa herë ushqehej dhe për përtypej, atëherë kuptonte që dhimbja bëhej akoma dhe më e madhe dhe forcohej çdo ditë dhe më shumë. Mm. Për këtë arsye, ka Imagjinon shkuar. Imagjinon të kesh dhimbje që të hahet bukë dhe do të hash, po kur lëviz gojën të dhemb goja. Mm, mm. Ka ikur tek mjekët Blendi dhe uh, u ka treguar që çfarë ndodhte në momentin që ai ushqehej. Mjekët kanë filluar. Hape gojën djali do. Jo, menduan fillimisht sepse ishte mund të ishte diçka tepër e thjeshtë dhe i thanë që ti ke nevojë për një ndërhyrje. Ndaj ata filluan ta bëjnë ndërhyrjen, po për befasinë e tyre kanë nxjerrë nga goja e djaloshit 17 vjeçar 232 dhëmbë. Dukej e pabesueshme, por ata kishin parë një mbivendosje të dhëmbëve në gojën e tij, gjë që i uh, jepte edhe probleme gjatë tretjes, por nuk e kishin menduar asnjëherë që në gojën e këtij 17 vjeçari do të kishte vërtet kaq shumë dhëmbë. Në momentin që ata kanë filluar të shkulin të gjithë dhëmbët, i ka numëruar dhe ka dalë plot 232 dhëmbë. Ishte ideja këtu, i shkulën fazën e parë këta, i tha ai ça bëni? O doktor, po më le pa dhëmbë, prit prit tha ai. O doktor, sa ke shkulur? Edhe një herë ata. Jo, ata ranë ranë dakord Altini sepse mjekët vunë re që kishte mbivendosje të dhëmbëve. Si shumë vjen. U vure Nuk e dinin që mund të ishin kaq shumë dhëmbë. Edhe një tjetër, ishin mos ishin gjë 200 tepër? Ate 232? Po, 200 tepër. Plus. A dalin 200 tepër? 200 tepër. Fiks. I wow. ditë këtë pas 7 seansa 7 Po pra ne po themë në sa duhet Kam qënë, kam hequr një herë Në këtën, një ojë që kështu edhe qava një javë. Po, imagjino 232. Po, wow. Ky operacion ka zgjatur mbi 7 orë. Një sekondë tashi se këta s'kanë zënë rrënjë të gjithë. Jo, ishin të mbivendosura, do të thotë. kanë ofruar 2 metra gjysmë. Normal. Se shkoi 200 dhëmbë. Dhe do kishte shpërfytyrim nga jashtë pastaj. Do të thotë kështu si boçe, me dhëmbë. Në një dhëmb, për shembull, mund të ketë pesë të ngjitura me njëra tjetrën, po them unë. Imagjinoj ti se ç'ishte t'i lash këta dhëmbë kështu. E tmerrshme. Në hapësirat midis dhëmbëve, apo të bësh kështu, flos në atë në atë fije. Dhe kishte edhe madhësi të ndryshme. Ata kanë hequr fillimisht dhëmbët më të vegjël. Ai jeri se është tamam për mëngjes, tani po hanë njerëzit mëngjes. Okej, e lashë me kaq. Çfarë dhëmbësh kanë hequr 70 ishin të vegjël. Me sa dhëmbë po hanë. Faleminderit shumë. Wow. Kërkoj ndjesë. S'ka gjë. Ehm, do bëjmë një anagram. Dakord. Po. Ta hedhim? E hedhim. Anagrama në klubin e mëngjesit. E cila është fjala? Fjala është italisht. Mm -hmm. Jo, italisht. Gjatë si italisht, dhe e, tingëllon. La... La verita... La vorte. La vorte. Kujdes. Të parti që fjalët e shkurtra eh. duken më të po, vështira. Po, po. E mirë, e. Nga anagrama ju keni mësuar që edhe në radio i bëni të thjeshta dhe të shkurtra. Po. Ke vënë re. Na mbytët me këto. Ne mundohemi, mundohemi, mundohemi. Ne me bullona ju me dado. La vorte. La vorte. E vështirë duket. Jo, nuk është e vështirë. Jo, nuk është e vështirë. Ja mendjen 069 20 70 222 069 20 70 222 miq të dashur. Tepër e thjeshtë. Për anagramën e ditës sot me klubin e mëngjesit, ora është tani 7:36 minuta. Ella Henderson do të këndoj Ghost në Club FM në 100.4. Nëse e dini se cila është anagrama dhe doni që të fitoni një orë nga Mishtan tek Premium Watches, për konsum të mëngjesit. Ë uh, Chuck Palahniuk mund të mos jetë një emër Njohur. shumë i njohur mm -hmm. për uh, shumë prej nesh, por uh, Chuck Palahniuk dhe shqiptimi është pak ndryshe nga ajo që dëgjohet, sepse për t'u shkruajtur Shkruhet mbiemri Palahniuk. Palahniuk. Mhm. Palahniuk ieri. Tam. Po. E thua dot? Jo. Palahniuk. E bë thua që çka më të thua po. Nice. Ah, gjithsesi, ky është shkrimtari mhm. i cili ka shkruajtur Fight Club. Kështu që, ah. kështu që njerëzit e dinë punën e tij. Shumë edhe në Shqipëri ka shumë fansa. Kush ka parë Fans Club, uh, Fight, Fight Club? Club. Rastisi që unë e pash Kjo është, kjo është, uh, kjo është novela e tij. Je freskët. Ky është romani i tij. Mhm. Mm Para një viti, Chuck-u doli dhe tha që jam duke shkruajtur vazhdimin oh, e Fight Clubit. Dyshi. Dhe ka dalë tani para dy ditësh dhe ka treguar që ka treguar detaje të këtij vazhdimi. Si do të jetë vazhdimi? Po, sepse ka shumë gjasa që ky vazhdim të merret dhe të interpretohet edhe në kinematografi pastaj me Edward Norton e Brad Pitt e ku di unë mhm. tani siç ishte uh, pjesa dikur. Dikur. Megjithatë vazhdon, vazhdon historia 9 vjet më vonë, 10 vjet më vonë në fakt, një dekadë më vonë, por tani Marla Singer që është kjo e çmendura që ishte gruaja e tij, mm -hmm. bashkë me këtë zotërinë Kanë një çun 9 vjeç. Ah. Dhe personazhet rikthehen, madje kthehet edhe projekti Mayhem që kishin ata. Mm. Nuk e di si quhet në përkthimin shqip, a e kishin përkthyer atë. Po Mayhem domethënë një gjë kështu që që e, e jashtë kontrollit, domethënë Mayhem po, është komplet shkatrim total. Nëse, po gjithsesi. Kështu që do do të rikthehet edhe një herë Fight Club. Dhe unë mendoj që ka qenë ka qenë një nga, po është për kohën tonë, është është vepër e rëndësishme mm -hmm. Fight Club. E gjithë metafora që zhvillohet aty e ke parasysh për për jetën moderne, për kapitalizmin, për ku di unë, ke ke plot qëndrime, nuk është kështu pa gjë. Fight Club. Kështu si, si filmi ishte super film. Super. Ti je tash i vëzhgë. Super realizim. Kështu që un jam duke pritur që libri i Çakut, që del shumë shpejt tani, do të jetë ë uh, është një novel grafike. Mhm. Mm edhe me vizatime, nga sa duket, mm -hmm. po mhm. edhe skicuar. Ëm uh, Unë shpresoj që të bëhet film. E kemi një film pasaj që qenë. Edhe unë gjithashtu. Po është i sigurt në momentin që do të dali. Por që ky zotria Çak Palahniuk, Palahniuk, Palahniuk. Ata e thon ata e thon më shumë Palanik, Palanik, po mm -hmm. po gjithsesi unë po e them se ka njerëz që i shkruajnë në Google këto gjërat edhe Ose futen, futen në Pirate Bay për shembull edhe shkarkojnë gjithë librat e mhm. Çakut edhe i lexojnë. Unë për këtë po e bëj, prandaj po e them Palahniuk që njerëzit ata që e dinë se çfarë duan, marrin gjën e duhur. Marrin gjën e duhur edhe shkojnë edhe lexojnë pastaj. Është ka një kishte një 15 romane. Uh. Disa prej tyre goxha të rëndësishëm. Mm -hmm. E pashë që e kishin ftuar në Harvard ku jepte Fliste për librat e tij, po mm. normalisht po mirë, autor jo vetëm i botuar gjithsesi, po, po. Është vërtet është. Po, po që nuk është vetëm Fight Club, dua të them që ka disa vepra që janë shumë interesante dhe un kam e kam vënë në listë tani që ta lexoj. Kaq po thosha. Mirë, a, anagrama e ditës sotme është La Vorte. Miq të dashur La Vorte. Kujdes, L A V O R T E, vetëm kaq La Vorte. 069 20 70 222 për ata që gjejnë klubin e mëngjesit. Okej? Okay? Dakord. Okej. Okay. Çfarë do bëjmë? Një hapësirë e shkurtër. Shumë e shkurtër. Publicitare, një grimçë herë. Në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Po më lind un gira. Sa mirë që kishim marrë këtë. Miq, ishte Paramore Into You, Still Into You. Ehm, um, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Kemi një fitues të anagramës së ditës sotme, Olta ma bën me shenjë, duhet ta japim tani dhe është është Drilona dhe ka thën Revolta. Oh, bravo. bravo Drilona. Fiton një orë nga Premium Watches. Po mund të ishte edhe nga Drini more, po para se të shkosh te Drini ke Drilonin këtu. Po. Nëse. Okej. Ehm, mm. nuk e di këngën. Na thotë vetë ajo, nga e ka. Nëse na shkruaj një mesazh Drilona, Drilona nga nga ke emrin se Altini me të gjithë nga Drini. Ne themi e ke nga Driloni, po, kështu që na trego të vërtetën. Ka pasi komshi me emrin Drini dhe ia vunë nga ai. Po pra po. Okej. Nëse a u nxitua Altini më. Ato do të thonë me Drinin. Del lum dhe drin, drilon. Po pse nuk ngul këmbë? Altin mos po e të pron pak. Pak fare. Okej, okay, okej. Okay. E di ti që Tushja, Tushja gjatë e ka Tushemisht. Au. Ne jemi shumë te Driloni dhe të ato po po. po. Jo. Nuk e di. Okej, okay, atëherë kam tekstin e këngës tani miq të dashur Klubit të Mëngjesit, është teksti i këngës që kam uh, të parën për sot, është këngë shumë e njohur. Kjo është një këngë e vjetër Jeri. Mm -hmm. E marr dy herë, po them. Herën e parë në jetën e vet parë, Ta. u harrua, pastaj u kujtua diku, u risoll si një cover, e kupton, dhe tani cover-i është bërë shumë i famshëm është i brezit tonë, po mm -hmm. ka pas edhe një jetë të mëparshme. Kështu që unë mendoj që kënga është relativisht e lehtë për t'u gjetur. Ka diçka në strofën e dytë që mendoj unë do ta bëjë më të lehtë. Mhm. Mm dhe ata që e njohin muzikën, po edhe ata që mendoj që është shumë popullore. Okej, i përfshin shumë veta, nuk duhet të jesh konosër i muzikës që ta. Kuptoj. Okej. Okay. Kujdes. 069 20 70 222 miq të dashur për titullin e kësaj kënge. E përkthyer nga anglishtja. Mendoja Se dashuria ishte e vërtetë veç në përralla Që vlente për dikë tjetër Por jo për mua Dashuria s'më donte Kështu më tingëllonte Zhgënjimi Ëndrat Makth m'i bënte Por pastaj Pashë fytyrën e saj Dhe tani jam një besimtar Pa asnjë grimë dyshimi në mendje. Jam në dashuri, jam besimtar. S'e lë dot atë. Nuk jam në gjendje. Mendoja se dashuria ishte bujare. Por sa më shumë jepja, aq më pak merrja. S'ia vlen ta provosh? Veç dhimbje do pësosh. Kur më duhej diell, binte shi. Por pastaj, pashë fytyrën e saj, tani jam një besimtar. Pa një grimë dyshimi në mendje, jam besimtar, dhe jam në dashuri. S'e lë dot edhe po të përpiqem. Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 069 20 7222 pa harruar dhe emrin tuaj për çdo fitues. Mua më përpin fjalët. E nejse, nuk e ka vetë domethënë, ë? Jo, e, jo. e kam shijuar uh, gërmë pas gërme. Okej, okay, faleminderit. Është e bukur. Na eh, vjen dhe mesazhi i Drilonit, do thotë nga Driloni, pasi po, prindërit e mi kanë qenë aty me pushime. Ai vjen shikon. Doli fjalë jam. E më ka qenë ai ajri i freskët. Mm. Aty as djersitesh. E ke parasysh mund të është mund të bësh çfarë duash. Pogradeci është është super për pushime. Mm -hmm. Mendoj unë, mendoj unë. Mua mua më më rri mirë Pogradeci. Më pëlqen ore. The Lumineers do të vinë tani. Kjo është Stubborn Love. 7:55 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. She'll lie and steal and cheat Sot ishte e thjeshtë, mendoj unë. Dhe e bukur. Po pritani, se në provë ishte edhe Olta. I'm a believer. Oh, mm. Olta. Oh. Bravo, bravo. Të lumtë. Po tani më vjen keq po. Ha, jemi. Sa të kem dëgjuesit unë, sa të kem Adën për shembull. Nuk të ka bëjas. Bravo Ada. Një lule nga bota e luleve për Bravo, Adën. Bravo Ada. Është një një një gjashtë i mbaron numri. Lule gjallë. Do ta luajmë çik këtë këngë, se është e bukur. Mm -hmm. Më pëlqen kjo këngë. Me veshin e mprehtë. Me veshin e mprehtë, do thoshim. Domethënë kënga teksti nga e gjithë masterizimi i këngës. Mm. Kënga duket sikur është goxha Kurse teksti ishte goxha ndër. Po pra. Se kështu thotë ai. I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Um, jemi gati? Gati. Gati. Ja ku e kemi miq të dashur edhe lojën e censurës në klubin e mëngjesit. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët, stop censurës. E lashë për gocën, e lashë para se goca të vinte, e lashë për... Për... E lashë për të gjitha këto gjëra. Wow, wow, e lashë jashtë martesës sime cigaren. Asnjë ah. fjalë nuk mora vesh. Jo, është është e dëgjova shumë herë fjalën e lashë. Zonja zonja Rudina Xhunga miq të dashur në këtë klip që është duke folur për lënien e cigares. Për cigaren njerëz është mesazh sensibilizues. Domethënë arsye pse ajo e la cigaren. Kujdes, në këtë kontekst. Dëgjojmë edhe një herë. Po tani po. Një me një gur dy zogj. Kujdes. E lashë për gocën, e lashë para se goca të vinte, e lashë për për lashë për të gjitha këto gjëra. E lashë jashtë martesës sime cigaren. Mirë bëre. E lashë për gocën, kujdes, e lashë për pipin. Mhm. Mm e lashë si jashtë martese cigaren. Pikë. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për t'u shpallur fitues. Tani mund ta dëgjoj edhe një herë sinqerisht, e dua ta dëgjoj edhe një herë se. Po mhm. besoj është e thjeshtë, ka një shqiptim. E lash për gocën, e lash para se goca të vinte, e lash për për e lash për të gjitha këto gjëra. E lash jashtë martesës si me cigare. E lash për Nuk e di. Okej. Okay. Mund të jetë diçka, nuk e di, nuk e di. Po mundohem tash pak më shumë. Po s'ka gjë. Më vështirë. Okej, okay, mirë, faleminderit. Miq të dashur jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë kam një tingull misterios mbas pak për ju. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, 8:18 minuta në këtë çast. Unë jam Blendi këtu bashkë me Irin, Altinin, Nordën edhe Lorin. Ëm um, dua t'ju them se pas pak do të kemi në klubin e mëngjesit edhe Florent Abrashin këtu nga The Voice of Albania. Fituesi i edicionit të fundit të The Voice, ëm mhm. uh, me atë zërin fantastik që evokonte rock. E ke parasysh? Okej. Por më shumë, më shumë do të mësojmë në orën 9 e 15 minuta kur ta kemi Florentin këtu. E gjithashtu edhe grupin e tij Vudu që meqë ra fjala do jetë sonte në orën 22 tek uh, Lizard në blok, tek uh, Lizard në blok për të kënduar live, kështu që Nëse jeni të apasionuar të muzikës rock, muzikës e ke parasysh pop, funky, gjitha këto gjërat mm sot janë uh, zgjedhja e duhur dhe Florenti do të jetë këtu me ne, po është nga Gjakova. Mm -hmm. Edhe tani po bën uh, po bën në jetën e natës të Tiranës. Mhm. Mm po. Po mendonim, po mendonim me Lorin, çfarë që kadri mund të jetë emër uh, shumë i mirë për një klub nate. Kadri, se është kadri, nata e ka, nata është nata e mirë. Dhe njerëzit kur dalin për jetë nate duan që të kalojnë mirë. E ke parasysh? Po. Ti do të evokosh atë idenë e një nate që do të kalojë bukur, do të kalojë mirë. Po. Po, është një kadri. Do të shkojë mirë. Te kadri, kalon mirë. Ose te kadriu. Natë e mirë. Jo te kadriu, jo. Është keq. Nëse kadri klub. Është thjesht një kështu gjë që po mendonim ne, po s'merrni vesh juve nga këto. Hajde bëjeni ju pa do vijmë. Atëherë, atëherë. Dëgjoni pak të tingullin këtu. Dëgjoni pakëz tingullin këtu. Se ky është tingulli i vështirë, Olta. Okej. Okay. Është tingulli misterioz për uh, këto momente. Ora është tani 8:20 minuta, 8:21 po shkon po. Pa na tregon pak për këtë pemë njëherë. Atëherë këtë pemë uh, është shumë pemë magjike. Është zonja e zotërinj, oh. pemë magjike. Po ta shikoni, është si si thua vjen si for, fosforeshente kështu mm. si si si roz, si ku di unë, Çiklamin. Ka, ka disa ngjyra, ka roz, ka çiklamin, ka portokall, ka diçka më të hapur. Por e veçanta e kësaj peme magjike është se prodhon blendi 40 lloje të ndryshme frutash. 40 wow. lloje në një pemë. 40 lloje të ndryshme frutash Sam. në një pemë të vetme. Tani na trego kush e ka bërë si e kanë bërë ku e kanë bërë gjithë këto gjëra. Është një pemë uh, frutash të hibridizuara, e ka bërë një artist e ka emrin Sam Van Aken, është profesor në Universitetin e New Yorkut Syracuse Por ky ka pasur një trashëgimi. Profesori çfarë? Uh, që merret me agrikulturë. Okej, okay, është si hortikulturë, kështu po, këto gjëra, okay. E ka pasur të trashëguar nga familja e tij, më pas kur është rritur, e ka pasur dhe vet pasion dhe ka filluar të bëj, ë, uh, domethënë të ndërtoj pemë të ndryshme, të mhm, çuditshme mm -hmm, mm -hmm. që ti nuk mund t'i gjesh në asnjë vend tjetër. Wow. Ky ka marr uh, 40 lloj frutash. pemë frutore, i ka hibridizuar dhe i ka bërë në një. Është dashur një punë shumë e madhe sepse për të arritur Tani, në këtë pemë. Çfarë fruta ka këtu? Çfarë shijesh kanë? Atëre, frutat janë disa, janë kumbulla, pjeshkë, kajsi, nektarinë, qershi dhe shumë lloje të tjera. Këto janë ndonjë tani në degë të ndryshme rriten fruta ndryshme. Po, në degë të ndryshme, por brenda një peme të vetme. Interesante është. Po kjo foto do të jetë bërë në kohën e pranverës kur kanë qenë në lule. Po, atëre për Të uh, për ndërtimin e kësaj peme magjike, ai ka filluar në vitin 2008 të merret me hibridizimin e saj derisa sot ai mund të marri frutat e mrekullueshme. Shumë interesante është kjo. Një pemë gjithë ato fruta. Po faleminderit shumë. Do ah, edhe edhe një herë emrin e këtij profesorit, të lutem. Sam Van Aken. Mund ta vësh tek faqja jonë në Facebook ieri? Okej. Atëherë ieri do ta vësh tek faqja jonë në Facebook, miq të dashur këtë. Po shartim, jo, shartimi do të paktën dy fruta. Dy fruta. Jo, jo, deri në një lloj produkti them. Një mm. produkt. Na si tani një vetëm 40. Po. E vërtetë, e kuptoj, e kuptoj. Ai thotë për shembull që mm, do nxjerrësh, do nxjerrësh shek portokall. Po. po do nxjerrësh vetëm shek portokall, nuk do mm. nxjerrësh shek portokall e mandarina. A ku din se çfarë? Ha? Mirë, interesante, shumë e bukur. Kthehemi te klubi i mëngjesit miq të dashur, do të fillojmë edhe quizin tonë me seri për ditën e sotme. Ora është tani 8:28 minuta. Do të dëgjojmë edhe një herë Rudina Xhungën për lojën e fjalës së censuruar mm. sepse na ka qelluar shumë e vështirë sot. Rudina është duke folur në një intervistë për momentin kur ka lënë cigaren, kur ka lënë uh, duhanin edhe për shkak të e kupton etapës së jetës ku ajo ka hyrë po mhm. domethënë mbetja shtatzënë fëmija etj etj po dëgjoni vetë Rudinën duhet të gjeni fjalën ekzakte që ka thënë nëse e gjeni Dua që të kemi një super dhuratë për atë që e gjen. E lash për gocën, e lash para se goca të vinte, e lash për për lash për të gjitha këto gjëra. E lash jashtë martesës sime cigare. E lash për pipin, e lash për gjitha gjëra. Pra shikoni gjëra që jo. po për bashkëshortin është një ide shumë e mirë, sepse do të për bashkëshortin. Logjika është. E lash për veten, po mendoja unë, e lash për veten. Merë dhe që shishe plastika, bëja. Mhm. Po, po. Mund t'i them edhe çfarë eh, lloj shishe është. Shishe ujë, uj, sigurisht. Okej, okay, në rregull, bravo. Ndërkohë kanë gjetur edhe censurën më në fund atë. Mos ja fut kot mi ti tash. Është Vjosana Mos mi ti tash. E lash për martesën. Për martesën, bravo. Saktë. E lash për gocën, e lash para se goca të vinte, e lash për për martesën, e lash për të gjitha këto gjëra. Mhm. Bravo, bravo, bravo, i shoh. Një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Bravo. Okej, mirë, ë uh, iku dhe kjo. Mm -hmm. Unë tani kam uh, një quiz mesazhi miq të dashur për të hedhur dhe tjetra, dua që t'ju njoftoj për pushimet në Prevezë. Do të shkojë një çift këtë të premte, do të marrë, si thua, do të marrë fitoren, do të marrë lajmin e mirë këtë të premte. Mhm. Mm për në Prevezë do të çojmë një çift për 3 net, 4 ditë, do të jetë e paguar me ushqim të përfshirë. Kështu që ju mund të kaloni në muajin shtator kohë shumë të këndshme atje. Mm. Do të hedhim shortin e parë. Dhe dikush do të jetë fatlum. Po, po, është vërtet. Okej, okay, mirë, a mund të bëjmë një? Yay! Yay! Yay! Atëherë, miq të dashur, sot kemi kafshë Shpendë, peshq, zogj, kandra, nga më të ndryshmet në klubin e mëngjesit, por kanë një veçori. E kanë emrin me tre gërma. Kërkojmë wow. Ah. të tilla, gjallesa me tre gërma pra. Wow. Mm -hmm. Po, tani më lexoj. Në lidhje me njërën nga këto gjallesa. Kujdes, do lexoj diçka. Dhe ne do të gjejmë. Dhe ju do të gjeni se për çfarë bëhet fjalë. Mm -hmm. Unë po ju them diçka. Bëhet fjalë për një gjallesë, emri i së cilës ka tre gërma. Tre Dakord. gërma. Në trajtën e pashquar. Mm -hmm. Dhe mund t'i shtosh pastaj gërma që ta bësh me katër, ëh? No? Kuptohet. Kënga e mashkullit është më e shpeshtë në fillim të sezonit të riprodhimit, në shkurt dhe në mars. Fillon zakonisht një orë pas perëndimit të diellit. Përbëhet nga një u bo e ngjirur që përsëritet çdo 8 sekonda. Që është kështu pra. U bo. Kujdes, kujdes. Femrat kanë zë më të ulët se meshkujt. Kënga e femrës është një kikikei. e mprehtë e shoqëruar me përplasje të sqepit. Mhm. Mm 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për qenë fitues është një fjalëz me tre gërma miq të dashur Kënga e mashkullit është më shpesh në fillim të sezonit të riprodhimit Në shkurt dhe në mars Dhe fillon zakonisht një orë pas perëndimit të diellit, këndon çdo 8 sekonda kur mm.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 Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora tani 8:49 minuta. Kujdes kur ankohesh në internet për gjërat se mundet ndonjëherë të vënë edhe në telashe. Nga më të mëdhatë, kemi dëgjuar këto histori që përsëriten herë pas here, për shembull kur njerëzit flasin për punën, shefin, vendin ku punojnë etj etj. Janë larguar nga puna. Pastaj janë larguar nga puna, por dëgjoni këtë, është e njëjta formulë, por aplikohet në një terren paksa ndryshe. Mm. mm. Një baba dhe dy fëmijët e tij. Vajza Aha. është 6 vjeç, ka dhe një djalë, nuk jam i sigurt për moshën e tij, por të vegjël dhe këta kanë këta kanë bileta për shkuar nga Dallasi në Minneapolis, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Southwest Airlines, që është njëra nga kompanitë që operon atë tregun atje. Ëh. Mm -hmm. Kur është tek gate-i, siç i thonë, tek porta për të bërë atë hyrje në avion, ëh. Mm. Ky vetë ka ulje prioritare. Nuk e di se pse, por ka një biletë më të shtrenjtë se ç'kanë fëmijët e tij. E megjithatë, ky shkon bashkë me fëmijët dhe thotë dëgjo. Mm. Sepse këta që kanë këto bileta të shtrenjta thirren të parët për të hyrë të parët, që të hyjnë më lirshëm kur nuk ka radhë. Mm. Edhe thotë dëgjo thotë unë kam dhe gocat, gocat nuk kanë biletë si timen. Të shtrenjtë. Të po. shtrenjtë, por normalisht unë s'mund të lë gocat vetëm. Tash nëse është do hyjmë bashkë, do hyjmë bashkë. Mm. E jo ti hyn, jo ti s'hyn, jo ti hyn dhe domethënë më në fund i kishin lënë. Kishte hyrë ky bashkë me vajzat, vajzat në vendin e tyre, ky në vendin e vet, dhe ky tani futet në Twitter. Edhe shkruan, "Wow", thotë. Jam në Denver. Mm. Më arrogantja nga të gjithë agjentët thotë është një Kimberly S. Siç e kishte ajo të shkruar tek gjoksi aty tek kraharori atë të vetën. Dhe tek gate-i C39 jam thotë. Me de, me detaje. po, po. S'më kishte ndodhur, nuk nuk jam shumë i lumtur thotë për së si dëgjuar për për uh, Southwest Airlines. Mm. Dhe uh, çfarë uh, ka ndodhur është që Kimberly S Është hak. Ka gjithashtu Twitter. E ka parë thotë. Oh. Atë ne nuk e themi dot me në radio pa dis. Edhe uh, një sekond këtu. Thotë, uh, i shkon brenda në avion. Mm -hmm. I shkon brenda në avion dhe i thotë, "Hajde çik bashkë me gocat, ju lutem pak jashtë." Edhe i kanë zbritur nga avioni, po. Wow. I kanë zbritur nga avioni. Edhe i ka thënë, "Nëse ti nuk e heq tweetin, Hiq tweetin që ke bër. Fshije tweetin ose nuk hypni në avion. Wow. Oh. Njërën ose tjetrën. Fshi tweetin i ka thënë Kimberly S. Ja mund më arrogantja. Po ta çojmë deri në fund këtë punë. Dakor? Dakor. Më në fund ky, ë, uh, pa çfarë. Ka pranuar, e ka fshir tweetin dhe i kanë lënë që të thatanin ti. Të hyjnë sërish. Po po. Po po ka kështu. Dëgjomë zonj, se un ty me gjithë. E kupton? Por gjithsesi, mbas janë janë marrë vesh domethënë me këto fjalë të rënda. Fëmijët kanë qarë se goca thoshte kujtonte se do ma fusin babin në burg. Oh, bo, bo. Që na morën edhe e kupton, por kur kanë hyrë për përsëri në avion, gjërat janë janë qetësuar edhe historia pastaj ka marr ka marr dhën. Në fund fare Këtë tweetin e shkruajti prap, por pasi zbriti nga avioni. Po nga sa duket sepse ata oh! E kanë të gjithën, por gjithsesi u ka dhënë kompania në fund fare u ka kërkuar ndjes kur kanë mbërritur në destinacion mm -hmm. dhe u ka dhënë secilit nga një dhuratë prej 50 dollarësh. Domethënë dy fëmijëve oh, dhe babait. Kështu që kanë dalë me 150 eksë nga gjithë kjo histori. Po, po, po, bravo. Po. Ka lezet jashtë. Po mund të kenë heq Kimberlyt nga rroga. Ka problem. Ka mundsi. Ka mundsi. Ora tani 8:52 minuta miq të dashur dhe ne kemi një fitues për uh, Kuicin e parë. Po kuicin e parë me serinë kemi gjallesa sot me 4 me 3 gërma, me 3 gërma. Thamë që kënga e mashkullit është më e shpeshtë në fillim të sezonit të riprodhimit. Fillon zakonisht një orë pas perëndimit të diellit dhe fjala është për bufin. Për bufin. Buf, është një buf, buf. Është një buf. Përgjigjja e saktë është buf. Kujdes. Buf. Kush e ka gjetur? Bufi vet. Mhm. Mm Apo jo. Nuk shkon kështu. E ka gjetur Olisa, fiton dy bileta për në Cineplex. Kujdes Olta, kujdes nga do gjë thu. Faleminderit. Mirë, mund të bëj një tjetër? Dakor. Mhm. Mm Kjo kafsh Mashkulli i kësaj kafshe Po. Ndodhet i përhapur si ndoshta asnjë kafsh tjetër në të gjithë planetin. Në të gjithë planetin. Por këtë emër e mban vetëm në Shqipërinë e Mesme. Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mashkulli i kësaj kafshe është i gjendur në të gjithë planetin, kudo. Mm -hmm. Por këtë emër e mban më duket vetëm në Tiron. Oh. Edhe në Shqipërinë e Mesme. Me tre gërma. Me tre gërma. Kshu i thon vetëm në Tiranë. Edhe në Shqipërinë e Mesme. Kujdes, as në Tepelenë nuk i thon kështu. Oh. oh. Jo, jo. Si thon, ça përdorin. Kjo që i themi vetëm. I themi në Tiranë kështu. Mashkullit të kësaj kafshe. Jamiroquai, White Knuckle Ride, është çfarë vjen tani në klubin e mëngjesit. Ora është 8:54 minuta. Mirëmëngjesi të gjithëve. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit ora është tani 9:05 minuta. minuta. Miq të dashur ju përshëndesim. Mbas do kemi edhe Florent Abrashin këtu në klubin e mëngjesit, i cili fitoi uh, Voice-in e fundit tek uh, Voice of Albania. Një zë shumë tipik, ë uh, shumë i mirë. Shumë i mirë për muzikën rock, por do të këndojnë sot bashkë me grupin e vet. Florenti ka formuar një grup quhet Voodoo dhe do të do të jenë sot tek Lizard në blok Në orën 22 për uh, live, kështu që mund të shihemi atje. Ne po bëjmë një plan për të shkuar. Mhm. Mm po, të pim nga një birr. Të pim nga një birr. Po. Bashkë me Florentin edhe. S'e ekzagjerojmë se çunat e Voodoos te Lizardi. Kemi për emision pastaj të premten, kështu që. Kështu që po mirë, mund ta edhe ta ekzagjerojmë një herë nëse ke Po sigurt ta ekzagjerojmë, të bëjmë një namë, çfarë do bëhet? Ta bëjmë pushim. Shkojmë mirë, ne kemi bërë emision 24 orë pa fjetur gjumë këtu. Po, po, po. Ne kemi bërë maraton. Ëh. Pse mos ta bëjmë një maraton me birra për shaka? Po ta bëjmë. Maraton ditë mund ta bësh, po ta bësh me birra, të shkojmë në parti. Po. Mund të jetë shumë e lehtë, s'e kishim menduar këtë. E po. Ju e kthen në parti edhe e mban me muzikën. I karikuar gjithkohë. Po bra. Atë po mendoj, atë po mendoj. Dhe për ti. Vetëm për këtë po mendoj. S'është ide e keqe. Okej. Ë, mirë, miq të dashur. Kam një histori nga Texasi, mm -hmm. për një zotëri që quhet Robert Durst, i cili shkon të dielën në një zonë shoppingu, siç i thonë këta. Po. Për të bërë pazar atje kështu. Mm. Është një po një zonë e veçantë dhe e shtrenjtë, nga këto zonat e luksit domethënë ku njerëzit shkojnë për uh, ku hidhet lek për shopping. Zoti Zoti Durst është 71 vjeç. Dhe mbasi ka hyrë në një farmaci që ndodhej në këtë kompleks mhm. tregtar mm -hmm. të madh atje, ka marrë ca ilaçe me recetë. Në momentin që ka mbaruar ilaçet e tija me recetë, ka shkuar tek një zonë ku mbahen gjithë çokollatat dhe gjithë. E dini juve nëpër këto po, supermarketet që janë pranë kasës këtu. Pjesa ku mbahen gjithë gjërat. Ka ekspozuar veten ngadalë. Ky duke ashtu nëpër çokollata. Po. Tani kishte ndonjë inat me çokollata aty? Tani ky është një ky është një miliarder, nuk e di. Po ky ka trashëguar shumë para mm. nga familja e vet, e cila mm. është marrë gjithmonë me prona të paluajtshme etj etj në Amerikë. Kështu që ky zoti uh, Durst, siç e ka emrin, Robert Durst është shumë i pasur. Është me origjinë nga New Yorku atje. Dhe në vitin 2002 për shembull thotë këtu, Ka ia ka hedhur sepse u akuzua por doli i pafajshëm për vrasjen e një miku të vet. Oh. Të cilin ky e pranon që e ka goditur me një armë. E ka e ka qëlluar. Ky mendon që por leku Por ky thotë që e kam qëlluar në vetmbrojtje. Po. Ja, donte që miku t'i bënte diçka të keqe, ky nuk e di se çfarë. E vrau. Nuk e di se çfarë, por në 2002 ka bërë këtë. Domethënë Po themi që ky urinimi nuk është një gjë kështu. Kjo është gjë më e vogël që mund të bëjë. Në atë rast, në atë rast, ky Altin në rastin e shokut, ka dalë i pafajshëm për vrasjen e tij, sepse është quajtur që ka qenë në vetëmbrojtje, mm -hmm. por është dënuar për prishje provash, sepse i ka prerë shokut burrërin dhe e ka hedhur në lumë. Oh, oh, Këtë e ka bërë. Oh, por ka qenë i pafajshëm. Ky nuk shikon mirë. Për vrasjen e vet. Domethënë, e kupton, ky ky një sekond. Ky nuk është dënuar për vrasjen e tij. Ky ka qenë i pafajshëm, se ka qenë vetëmbrojtje. Mm. Le pastaj që ça i bëri kufomës, edhe pse e hodhi në lumë, ku di unë se çfarë. Këto janë gjëra tjera. Është dënuar për atë pjesë. Po jo për vrasjen. E çuditshme. Shumë e çuditshme. A gjithashtu ishte ë uh, i dyshuari kryesor në vrasjen e gruas së tij në vitin 1982. Po, po, për vetëmbrojtje po, ieri. Po, pra për vetëmbrojtje. Po tani nuk dihet, nuk dihet. Ka qenë i dyshuar kryesor, nuk është dënuar për këtë. Në 82-shin dikush i ka vrarë gruan, mendohet se ndoshta ky e ka bërë vetë. Dhe në vitin 2000, po, një vrasje tjetër? Është vrarë dhe zhdukur shoqja e ngushtë e gruas së tij. Sepse ajo po fliste me policinë. Kishte vendosur të fliste me policinë në lidhje me një çështje dhe pastaj u zhduk. Uh, dhe ky nuk është akuzuar jo, asnjëherë, nuk është dënuar për këtë. I dyshuar, i dyshuar, por jo i dënuar. Shoqja e ngushtë iku me pushime. Domethënë Robert Durst në 82-shin dyshohet se dyshohet se ka vrarë gruan. Pastaj në vitin 2000 dyshohet se ka vrarë dhe zhdukur shoqen e ngushtë të gruas së tij. Pastaj në vitin 2001 është shpallur 2002-shin shpallur i pafajshëm për vrasjen e shokut të tij, sepse ka qenë për vetëmbrojtje. Megjithatë është dënuar për hedhjen e për hedhjen e shëmtimin e kufomës e ku di unë se çfarë tjera. Dhe tani ka rënë fare në nivel, shkon edhe bie në kështu që pshurr mbi çokollata në Instagram. Turp i zot. Ah, ku ti e kot. Më unë mendoj që në shkallën e krimeve e filloi me vrasje. Ka rënë është degraduar fare. Ka degraduar pra. S'ka s'ka më takat. Këto emisione, e kupton? Ka degraduar shumë. Nga viti në vit. Okej, okay, kështu që iku dhe kjo. Historia e zotit Durst, po. Që ka një alamet historie. Po, më lezoj me njerëzit, e shkon gjëra të çuditshme që ndodhin në botë. E tmerrshme. Gjëra të çuditshme. 90 minuta në këto momente miq të dashur, fjala jonë ishte dac. Fjala jonë ishte dac në shitjen. E ka gjetur Spartaku fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Spartak. Mirë, mund të bëjmë një tjetër? Yes. Faleminderit Altin. Mirë, jemi duke kërkuar miqdashur gjallesa, emrat e cilëve kanë vetëm 3 gërma. Vetëm 3 gërma. Tam. Në trajtë pa shquar zakonisht në të shquar pastaj mund të përfundojnë me 4. Por tani Do të flasim për njërin i cili është në gjendje të hajë bluza pambuku. Çfarë? Shapka. Oh. Jo, jo. Oh. Po po po. Mhm. Karfica, kapse. Wow. Mollë, mish. Wow. Wow. Misër. Kauçuk. Au. Dru. Çfarë thua? Lende. Oh. Fruta. A është e sigurt se është me tre gërma ky? Oh. Mish pule. Wow. Au. Kujdes. Një kafsh me tre gërma. Mish dashur. Një kafsh me tre gërma që e fillon menunë e vet nga bluzat e pambukut dhe shapkat e përfundon pastaj tek uh, tavë me oriz. Vetëm hekur. I ha të gjitha. Vetëm hekur jo. I ha të gjitha.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 Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndes ju të gjithëve dhe ju uroj një ditë fantastike. Dua që të kthehemi vetëm për uh, pak sekonda te ky klip. Uh, kjo është nga Top Channel. Uh, edhe Aurela kthehet menjëherë, çuna morën një sekond më shumë, megjithatë, të katër kthehen. Çfarë po mendon ti ndërkohë që po këndon? Uh, mendimi po ka qenë mos me habit kongën, mos me mos me gabu se ka qenë premja e kongës në atë mënyrë që pak e sikletshme, po, po duhet të dalë shpejt në refren e gjitha, po. Po, e vërtetë se bile edhe përgjysmë ka qenë edhe refreni se janë dy lloje të refrenit, po E para ka qenë emocioni, jom mundu me kontrolu se ka qenë shumë diçka e madhe. Edhe nuk jam shku për katër, shkova veç për një, po që u kthyn të katër. Ti mendove se një do të kthehej atë? Po, shpresoj isha vetëm për kishe, një. Kishe shënu për Eltonin atëherë? A, a kishe në një target, si me thënë një shënjestrim nga lloji i muzikës? Shënjestra, po, ka qenë ose Sidi ose uh, Eltoni, njona prej këtyne dy, uh, njëri prej këtyne dy, mm -hmm. ose njëra nga dy mundësitë, kështu që Mirë, u ofruan të katërtit dhe pata mundësi zgjedhje më së Shkëlqyshëm, kjo ishte vetëm një fillim i një i po. një udhimi se pastaj zgjati aventura shkon 4 muaj po, atje po, me përpjekje, me beteja, me gjithë këto gjërat. Me emocione të ndryshme. Si shijoj, si ishte për ty. Florenti miq dashur vjen nga Gjakova, ju që e njihni dhe që e keni ndjekur përmes vojsit nuk ka nevojë që ta shpjegoj këtë por që tani më është në Tiranë dhe po ti jeton gjithsesi në Gjakovë, por që jetoj në Prishtinë. Je, a jeton në Prishtinë, po, po. por që ideja është që je në Tiranë duke u marrë me aktivitet, mm -hmm. keni mhm. formuar një grup tani që quhet mm -hmm. Voodoo, mm -hmm. e di që sonte do të jeni tek Lizard në orën 22. Po, po, po, po. po unë dua të të pyes, e gjithë kjo, mm -hmm. uh, kjo aventurë, nga janari e mbrapa e gjithë kjo përpjekje, si si si të ka ndryshuar? Ëm, uh, në përgjithësi është një ndryshim i mirë, jashtëzakonisht i mirë, bile, po në aspektin fizik kështu është një lodhje e jashtëzakonshme për shkak se gjumi ka ndryshu komplet, po shihet edhe në sytë. Ëh, mm -hmm. është pak problem me përballu gjithë këtë fluks, sidomos udhëtimet janë më të vështira, po përgjithësi ia vlen për shkak se kemi njoftu njerëz të ri, kemi njoftu ëh um, më ka ra rasti me performu në vende të reja, sidomos në Tiranë është hap tregu kështu për të mirë edhe po ambientohem me këtë atmosferën e Tiranës edhe është shumë diçka shumë e bukur. Njerëz këtu janë shumë interesant, më ndryshe të paktën. A mendon? Si krahason ti? Domethënë në përshtypjet që që të vijnë ty, po. pa paragjykime dhe pa menu fare për atë, po vjen nga Prishtina dhe është po, ti nuk ke shumë përvojë me Tiranën. Po, kështu që prezantohesh rishtas, si duket? Ëh, në përgjithësi këtu janë më duket publiku është më i ngrohtë ose të paktën më i hapur ndaj sanave të reja. ose në këtë rast artistëve të rinj siç është rasti me mua, ë uh, janë tregu shumë të mirë, publiku më ka prit diqysh uh, jashtëzakonisht mirë ngrohtë, edhe janë hap edhe kanë kontaktu me mua kështu, po thom për skenë, kur mhm, dalim mm -hmm, në skenë, mm -hmm. kontaktojmë shumë mirë edhe vallëzojmë bashkë edhe kënojmë bashkë, kështu që është diçka shumë e bukur, pak me dallim prej Kosovës që janë pak më të ngurtë, A po, mendoni janë pak më të ngurtë apo? Atje është fjala Varet sa kanë pirë, ke parasysh? Është vërtet, edhe kjo është një situatë. Po, çështja ndoshta prej momentit derisa t'ju hysh në zemër se edhe në Kosovë njerëz janë edhe ata edhe kur të kur ta mrrish atë pikën që ju ke futur në zemër atë edhe ata kanë me tregu atë dashninë e tyre, po është pak më ndryshe në Kos në Shqipëri këtu pak më shpejt. Tani, në mhm. vlerësimin tënd, mm -hmm. uh, je ti më i njohur e më i ndjekur Si artist në Shqipëri apo në Kosovë për ah, momentin? Uh, për momentin po s'po di janë disa qytete specifike ku e, e vrej atë famën në thonjëza mm -hmm. është Gjakova, Prishtina Gjakova se ti je bir po, Gjakova po e vërtetë ajo edhe Tirana domethënë janë diku nja katër qytete po E keqja që mu nuk më ka ra shumë me udhëtu nëpër Shqipëri, për shembull nuk e di sa më njohin në Korçë, po duke ditë sa mbrin Top Channeli deri po. në ato uh, zona. Ka më shumë pak a shumë njësoj, sa, sa dhe hynë, po. hynë, varet se sa e preferojnë muzikën rock për shembull, sepse zhanri yt është, është i veçantë dhe shumë i bukur dhe i preferuar. Unë mendoj që ka, ka një ndjekje kult në Tiranë, Uh, unë njoh shumë çuna, Toni, Toni njëri prej tyre, po, të uh, cilët uh, janë shumë përfshirë me këtë, po themi uh, Deep Purple edhe, po, edhe po. ajo periudha, ajo lloj uh, ti vet si rrymë muzikore që e pëlqen, që e dëgjon, që e frekuenton, si thua, ku ti shkon si fan, jo si jo si jo si artist, ose po, si po. profesionist, po si fan. Çfarë uh, pëlqen? Në përgjithësi hard rock i viteve 80-ta, 90-ta, po edhe zhanre tjera, sidomos nihem shumë rahat në zhanrin metal, dëgjoj shumë uh, bile progressive metal kemi diku në Dream Theater uh, Symphony mm -hmm. X Camelot pak uh, symphonic metal ose speed uh, pak Metallica normal nuk mundesh me ju ik Metallica Çështja është gjithçka që është e e kapshme, domethënë që e ka një vijë melodike të bukur, atëherë un e pëlqej pa marrë parasysh zhanrin, edhe pse nihna shumë rahat me metal edhe me muzikën hard rock, po nuk është nuk është e çuditshme edhe me dëgju edhe muzikë shqipe, mhm, përderisa mm -hmm, mm -hmm. përderisa është e kapshme edhe uh, nëse mund të them e mençur kështu si muzikë mm -hmm. teknikisht. Të shih se, se në shqip po provohet edhe shumë muzikë e pamençur me thon drejt E vërtet, e vërtet po... Do të shih ca nga tekstet e kongëve mm. Tekstet e kongëve është tmerr shumë ah. Pikë e zezë Kështu që gjithçka që po thua edhe te tekstet Nëse e ka një tekst të bukur, një poezi të bukur Edhe një uh, ritëm të mirë, një uh, muzikë të bukur Pse jo, ja vlen jo vetëm shqip, por në çdo gjuhë dhe në çdo rrymë Po me pak kontroll, me disa filtera që mos me hi bash bash në çdo lloj muzike. E kuptoj mm. bash bash në çdo lloj muzike, më pëlqen se si e vendos Florenti. Por më trego pak për uh, Voodoo. Mm -hmm. Voodoo është grupi që ju keni formuar. Mhm. Kush uh, kush janë pjesëtarët e këtij grupi uh, dhe çfarë luani? Ë uh, pjesëtarët janë uh, Arlindi, Ermali edhe Rolandi. Ë uh, jemi bo bashkë ka kohë kështu që njihemi, sidomos mm -hmm. me Arlindin, sepse Arlindi më ka ftu këtu, Edhe njihemi edhe kemi bo prova kështu, në përgjithësi janë djem të mirë, muzika po shkon shumë mirë dhe siç thashë janë profesionistë, do me thonë që ja vlen të punosh po, me pra. ta edhe. Po më pëlqen kjo, se ata ata me të vërtetë janë profesionistë, mm. je i shoqëruar me muzikantë shumë të mirë. Po. Dhe tani ti vjen si një vokal i fuqishëm, vokal me të vërtetë i, i veçantë edhe edhe përfaqësues i asaj asaj rryme të rrokut. Po. Kështu që jo duket si një kombinim shumë fatlum. Duket, duket edhe Po shpresojmë me e çu pak ma larg edhe pak ma, do me thonë, ma gjatë, shpresojmë që tregu ma s'pari ka me na vlerësu ashtu që sa e kemi hakun mm -hmm, tek e fundit, mm -hmm. edhe me na jap një shans të mirë, një shans sado pak të vogël që me, me shpalos veten, nëse muj mm -hmm. me thonë, kështu që ta shohim ç'po shkon. Po shumë mirë, un un mendoj po publiku Ty të ka vlerësuar, të ka mbështetur, po. ë ti një një kurorë e ke marrë, një uh, veten e ke tregu tek tek Voice-i. Uh, Kështu që miq të dashur, tek Vudu, uh, më falni, Vudu është emri i grupit. Tek Lizardi sot, Lizard është në në Bllok, tek Lizard sot në Bllok ju mund të dëgjoni ë uh, grupin Vudu që kryesohet apo ka për vokal pikërisht Florentin që kemi këtu në studio. Ardina ka vënë pak në sfond. I vuri. Po kemi çik metali kam bravo. Jo, diçka që jo të gjithë njerëzit e dinë, sepse vërtet uh, Florenti luan muzikë rock dhe është i pasionuar pas saj. Mm -hmm. Ka dhe një hobi tjetër që është kërcimi, merenge, salsa, cha cha cha. Çfarë lidhje kanë këta Po. Këto të dyja, se mua më duket pak e çuditshme. Janë dy rryma krejtësisht po, ndryshme. Janë botë të ndryshme, për si uh, muzika latine është, domethënë, gati edhe në hemisferë tjetër, uh, muzika rock është në këtë tjetër. Në veriorën, kështu mhm. që uh, po çka i lidh këto është uh, muzika, muzika. prapë se prapë edhe mm -hmm. kompleksiteti nëse muj me thon i uh, vijave, për shkak se un luj me një instrument bas kitar dhe kitar. Mm -hmm. është e paevitushme, domethonë, siç thashë edhe ma herët, nëse muzika është e mirë, atëherë unë do t'jem aty. Muzika latine është një pjesë shumë e madhe e jetës, edhe nuk, nuk muj me paramendu si me thonë jetën pa to. Jo, mu më pëlqen, që të mos kompleksohesh ah, fare, për po. edhe... Jo, shumë e bukur. E pak salsa, por që të mos i pëlqesh çaj. Miq të dashur Florent Abrashi këtu uh, nga Gjakova tani në Tiranë, fituesi i The Voice of Albania edicionit të fundit, një zë i mrekullueshëm rroku. Nëse doni ta dëgjoni live për një kohë të mirë, e për një uh, ne do jemi vetë atje sot, ne kemi menduar, ne kemi uh, apo si uh, e bën planin, e kemi bën planin parë të mëngjesit. Që të vim për një birrë atje. Uh, në orën 10 pra sot tek Lizard është në Bllok Bashkë me grupin e vet Vudu, Florent unë t'uroj më të mirat dhe shumë suksese. Faleminderit, suksese. Kthehemi mbas pak me më shumë miq të dashur tani. Për kënaqësinë edhe mikut që kishim këtu në studio, kjo është Still of the Night nga Whitesnake. Still of the Night nga Whitesnake Miq të dashur ora është tani 9.34 minuta Vudu do t'jenë sonte tek Lizard në orën 22 Florentin mund ta takoni atje Edhe ta dëgjoni Kam tani pop quizin gati Për uh, secilin prej jush Kemi shkuar te gërma M Në alfabetin e gjuhës shqipe Edhe kemi ndalur atje Për të zgjedhur 4 fjalë Unë kam përkufizimet e këtyre 4 fjalëve Miq të dashur Do të lexoj përkufizimet, ju do të gjeni se cilat janë ato, fillojnë të gjitha pra me M.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 Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Që ka të njëjtin ton. Që ka të njëjtin ton. Kujdes. Kujdes. Me M. Me M. Dikush, një zë që ka të njëjtin ton. Mm -hmm. Nuk ndryshon mm -hmm. ton. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Udhë e ngushtë nëpër shtigje të vështira që të nxjerr më shpejt. Kjo do të bjerë ty Altin kujdes. Udhë e ngushtë nëpër shtigje të vështira që të nxjerr më shpejt. Si punë shtegu në po, pyll, po. ha? Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Kjo është për ty Olga. Po. Këtë se ta kam zgjedhur. E bëj më të trashë. Si të ngrirë. Ku qëllon? E trash si pelte, a qull. Kujdes. Është një folje. Turp. Kujdes. Jo. Është një folje, jo turp. Fillon me M. E bëj më të trashë. Si të ngrirë. Mos është me tre gërma. E trash Si pelte, si qull. Jo, kujdes. E bëj unë këtë, bëj unë këtë. Ja. Nuk është ajo. E bën gjithë. E bën ti atë, e bën. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Njeri, që lind nga bashkimi i një zezakeje apo zezaku, Me një të bardhë. Mm -hmm. oh, shumë e thjeshtë. Kujdes, kjo është e thjeshtë, po. 069 20 70 222 069 20 70 222. Kto janë katër pyetjet e Pop Quizit sot nga fjalori i gjuhës shqipe miq të dashur gërma M. Kemi lexuar përkufizimet e katër fjalëve që fillojnë me M. Kujdes tani. Kishim uh, një kafshë i cili thamë ha, shapka, bluza pambuku, boçe pishe, Ha lente, ha mish, ha drithë, ha gjithçka. Zakonisht dhe njihet për shkak se ha gjithçka. Po bra. Ka tre gërma. Domethënë në kohët e karteleve të drogës ose mafies për të zhdukur njerëzit ia hidhin pikërisht. Jo, akoma vazhdon kjo. E përdor ka, e përdor uh, kamorra, po. Ja, Sepse ja ti mund të marrësh një kufomë, t'ia hedhësh te kafshë, dhe, jo, kjo kafshë ha gjithçka. Dhe zhduk gjurmë. S'mbetet asnjë shenjë e njeriu. Është vërtet. Kjo kafshë është si një si një fuçi acidi. Oh. Deri tani kemi pasur dac, kemi pasur derr. Edhe derr. Kujdes, miq të dashur, kemi tani një tjetër. Kjo kafshë, edhe pse e vogël, ka ngjashmëri me njeriun në mënyrën se si është përhapur në të gjithë planetin. Mm. Dhe mban vendin e nderit në perandorinë e Walt Disneyt. Wow. 0-6-9-27-12-2 Një top nga Pepsi miq të dashur dhuratë verore Një top nga Pepsi Një top futbolli nga Pepsi Për atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë Kujdes, kjo kafshë ka ngjashmëri me njeriun në mënyrën se si është përhapur në të gjithë planetin dhe mban vendin e nderit në perandorinë e Walt Disneyt. Mm -hmm. 069 20 70 222 në kuicin me seri sot kemi kafshë me tre gërma. Derr. Është një derr. Është një derr Altin. Si ty, se Olta në çdo rast nuk do ishte një derr. iPhone-i i ri, iPhone 6 ta miq të dashur. Është duke ardhur. Po, është duke ardhur. Kjo pritet në muajin shtator. Do të fillojë prodhimin gjatë uh, muajit gusht, njoftohet uh, zyrtarisht nga burime pranë Apple-it që gjatë muajit gusht janë marrë urdhrat uh, në disa prej këtyre fabrikave ku do të fillojë prodhimi mhm. i këtij telefonit të ri, në mënyrë që në muajin shtator të jetë në treg. Do të jetë në dy versione, miq të dashur, iPhone i ri do të ketë do të jetë identik, por në dy masi. Njëri 4.7 inch është uh, masia e iPhone-it. Do uroj që si s'kam një iPhone më, siç e kisha, që t'jua tregoja, po. Sepse se kam unë ja. Gjithsesi. Zëre se e pe ja. Atë, kjo do të jetë masia uh, 4.7 inch që nuk ndryshon fare nga çka qenë deri tani. Ndërsa, mm -hmm. në një version tjetër, do të jetë edhe masia 5.5 inç, që e barazon atë me shumë nga ekranet touchscreen të Samsungut dhe mm -hmm. uh, siç po thonë, uh, siç po thonë edhe njerëzit e Apple, ky ekran i ri prodhohet për të tërhequr në Apple ata njerëz që janë mësuar me këtë masi ekrani deri tani, për të tërhequr ata me uh, produkt që u pëlqen. Por do të vazhdojë iPhone-in që të prodhojë edhe standardin e vet atë uh, masi që ka lënë uh, që ka lënë Steve. Kështu që ajo nuk do të largohet. Ata që duan të zgjedhin një iPhone po kaq të madh sa më përpara do të mund të kenë këtë iPhone. Megjithatë, duket sikur sepse shikoni se sa i madh është e madh është porosia. Mm -hmm. Deri në muajin, deri në datën 1 dhjetor, më falni 30 dhjetor të vitit 2014, 2014 Apple-i pret nga kontraktorët 80 milion copë iPhone të prodhuar. Wow! 80 milion iPhone 6, domethënë mm -hmm. të mhm. prodhuar deri në 30 dhjetor. Kështu që uh, ata parashikojnë shitje të fuqishme për këtë. Janë të ndara. Janë të ndara pak a shumë për gjysëm sasia e iPhone-ve që do jenë 4.7 inch, standardi i vjetër, mm -hmm. dhe ata që do të mbajnë standardin e ri më të madh pra teknologjik të Të këtyre, por s'ka qenë e lehtë thonë, prodhimi i prodhimi i këtyre. Të dalësh nga vetja se i bie praktikisht. Po. po. Thonë ata, ë, uh, thonë ata se 98% e telefonave Android që shiten në botë, që janë mbi 400 dollarë, janë më të mëdhenj se 5 inç. Mm -hmm. në madhësi. Mm -hmm. Kështu që thotë për shkak se Androidi 98% të produktit të vet në këtë standard çmimi e ka e ka mbi 5 inç, ne thonë ata do futemi në këtë treg dhe ç'të kapim do i kapim. Mhm. Ç'të do të mund të tërheqim në Apple për shkak se ata rrin atje. Është një ide shumë e mirë po, kjo. Në tregun do të do të sillim këtu. Por akoma nuk është zbuluar shumë në lidhje me të dhënat, detajet. Të dhënat, mm. detajet, softet dhe shiko ka një gjë. Në fund fare, Apple mund ta shesë produktin me një aplikacion. Ti ke një aplikacion të mrekullueshëm, për shkakun që njerëzit e duan dhe e blejnë vetëm për atë aplikacion. Se mund ta bësh një ekskluzive që ta kesh vetëm ti. Edhe ajo aplikacion i luan njerëzit mendsh edhe i sjell te produkti, ai paguan blen gjithë telefonin vetëm për të pasur atë gjë, që ti mund ta kesh më të veçantë. Kështu që në fund fare unë mendoj që softi është shumë i rëndësishëm. Nuk është e gjitha se sa e madhe është pllaka. Normal. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Franz Ferdinand Si mulat. Njeri është ai. Po kam parë mulat dhe bjond për shkak. Vetë quaj mulat për shkak. Po jo më edhe. Po kshu i thon më blendi. Po kam parë ezmer edhe me me flok të verdha. Sa ke parë ti? Kaçurela, ja, një nga këto fëmijë të vegjël. Ishte me flok të verdha, po. por ezmerë. Timi. Timin ke parë? Bravo, po, Jeri, shiko sa e ke orën. Atëherë kuici i fundit ishte Taulanti që ka thënë Miu fiton një top Taulant Pepsi. Taulanti ka fituar një motor. O zot i madh. Për fejesën fitues jam vetë, nuk kam asnjë mesazh të saktë. Ndërkohë për hije. Faleminderit Olta. Je fituese prandaj. Ju lutem, ju lutem, mund t'i jap edhe Astritit një dhuratë nga Electronic Line pasi po, ka thënë hija. Çka ka thënë? Hija. Bravo. Sharadio, pra sharadio ishte hija.